که آیه کرسی حق خدا عبادت حق خدا هست انسان ها همیشه عبادت را که حق خدا به دیگران دادن الله تعالی برای این که عبادت حق منه او هم این صفات عالی را دارد اکنون الله سبحانه و تعالی میگه مسئله واضح شده اجبار در دین نیست لا اکراه فی الدین هر که خواست خط دین را ببرد خط توحید را ببرد خط انبیا را ببرد ماشاءالله و هر که خواست خط کفر را ببره ببره اقرار نیست خدا جبران ایمان نمیخواد لا اکراه دین گوش سر برا گرامی گاگای بعضی میگه لا اکراه دین چیکار داری مردم را میگی نماز بخانه روزه بگیره امر به معروف نه از منکر خدا گفته لا اکراه دین اکراهی در دین نیست یکی از درسه های کافرها همین بله گوش کنید و دین را بدانید کافر که ایمان نیارد هیچ کس حق نداره او را اجبار کند که تو ایمان بیار کافر که کافره یهودی یهودی نصرانی نصرانی گبر گبره هندو هندوه به شرطی که با مسلمان ها و دایان توحید مقابله نکنند حاضر بشن زندگی کنند در عالم زمیت و ما تحتی اونها را اکراه بر ایمان جایز نیست لیکن کسی که ایمان آورد گفت لا اله الا الله محمد رسول الله الان این اختیار ندارد که بپذیره یا نپذیره بعد از اعتراف به کلمه طیبه اگر به مقتضای کلمه که نماز روزه و حج و زکات و احکام اسلامی تن در ندهد حق زندگی ندارد. و بگه من این کلمه را نمیخوانم بیزارم هم حق زندگی ندارد من بدل دینه فقتلو مرتد حق زندگی ندارد چرا اسلام را بدنام میکنه همینطوره که مسلمانه مسلمان زاده او اجازه ندارد که نماز بخواند یا نخواند اگر نماز نخواند بعضی از ائمه دین گفتن این مرتد باید گردن زده میشه ام امام بزرگوار ما امام ابو حنیفه گفته اینه باید برد زندان کرد و قابل با قابل خدمتش کرد حتی یموت او یتوبه یا بمیره یا توبه کند و بگم من دیگه بی نمازی نمیکنم همچنین روزه حد زکات این احکام اسلامی بعد از خواندن کلمه او موظفه که مقتضیات کلمه را انجام بده لا اکراه فی الدین چرا ظاهر شده هدایت از گمراهی ظاهر شده است هویدا شده با بیان آیه کرسی اصلاح رشد از گمراهی حالا اختیار دارد فمن یک به طاغوت هر کس انکار تاغوت را کرد و ایمان آورد به خدا انکار تاغوت را کرد یعنی گفت لا اله ایمان به لا آورد یعنی گفت الا الله الهی جز الله نیست کفر به تاغوت رسمت اول کلمه هست یعنی لا اله ایمان به لا یعنی الا الله معبودی نیست غیر از الله تاغوت کی را کل من عبده و اطیع من دون الله هر کسی که عبادت کرده شود و اطاعت کرده شود غیر از خدا تو او تاغوته باشد ملکی باشد رسولی باشد هر که باشد خب هر که کفر به تاغوت کرد ایمان به خدا آورد یعنی گفت لا اله الا الله فقد استمسک بالعروت الوثقا او چند زده است به حلقه بسیار مضبوط حلقه ای که این داده است حلقه ای هست بسیار مضبوط قدر مضبوطه که لن فسام لها این حلقه هرگز قطع نمیشه این نداره و این دست به حلقه وسقا هست تا قیامت و تا برزخ و تا جنت لن فسام لها والله سمیع علیم الله تعالی فریاد فریاد کنندگان را میشنود و حال آنها را میداند خب این سمیع العلیم کاری هم میکند میگه بله قاعده اول الله کارساز مؤمنین است خب این کارساز برای مؤمنین اتم میسازد میگه نه یخرجهم من الظلمات الى النور از تمام تاریکی های کفر و شرک و شبهات الله تعالی مؤمنین را اخراج میکنه به نور ایمان میارد آنهایی که کفر کرده حق را دیده و دانسته تکذیب کردن این قاعده دومه اولیای آنها رهبران آنها مدیر و مدبران آنها تاغوتن سرکش ها متمردان انسی و جنی هن. این تاغوت ها چه مشغله دارن اخراج میکنن این پیروان خود را از نور توحید و ایمان الى ظلمات به طرف تاریکی های کفر و شرک اینها صاحبان جهنم اند همیشه در جهنم میمانند دو قاعده ذکر الله ولی مؤمنین است اینها را از تمام ظلمات و تاریکی های کفر شرک بدعت شبهات الله اینها را اخراج میکنه به نور ایمان و و و آنهایی که کافرن اولیای آنها مدیر و مدبر آنها به اصطلاح زمامدار آنها تاغوت انسی و جنی هست تاغوت بر وزن فالوت سیغه مبالغه در طغیان این تاغوت ها بوشا چکار میکنن اینها را از نور ایمان و هدایت به طرف ظلمات اینها را اخراج میکنن کفر ظلمت شرک ظلمت تمام کارهای کافر ظلمت ظلمت من جمله همین بیهیائی من جمله همین اوریانی لختی اینها ظلمتن اینها با شرافت انسان دارن بازی میکنن انسان را یک دامی به در جهان معرفی میکنن انسان را یک حیوان هر جایی معرفی میکنن یعنی هر که حق دارد که بیاد نعوذ بالله بر سر انسان سوار بشه حتی سگها را هم اجازه میگرد اول باید سگان بوشت، کشت و بعد خودشم سگش بیادبه جایی که خودش می نشینه سگش هم اونجا میره می نشینه نیست این ظلمات حالا سه تا قاعده برای این دو قانون سه سه قصه به این دو قانون الله تعالی تفریح میکنه اولیای مؤمنین الله هست این را از تاریکی ها شبهات شکوک الله تعالی به نور هدایت میاره اولیاء کفار طاغوتن این را از نور ایمان به طرف گمراهی میبرند و آخر دعوانا ان الحمد لله رب